ir mes, šitokio debesies liudytojų apsupti, nusimeskime visas naštas bei nuodėmės pinklės ir ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į savo tikėjimo vadovą ir ištobulintoje Jėzų. Jis vietoj savo priderančių džiaugsmų, paisydamas gėdos, iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje. Apsvarstykite, kaip jis iškentė nuo nusidėjėlių tokį priešgyniavimą, kad nepailstumėte ir nesugleptumėte dvasia. O jums dar ir neteko priešintis iki kraujo grumentis su nuodėme. Nejaugi būsite užmiršę paguodo žodžius pasakytus jums kaip sūnums. Mano sūnau, nepaniekink viešpaties auklybos ir nenusimink jo baramas, nes Dievas griežtai auklėja ką myli ir plaka kiekvieną sūnų, kurį priglaudžia. Jums reikia pakentėti dėl drausmės. Dievas elgesi su jumis kaip su sūnumis, o kuriogi sūnaus tėvas griežtai neauklėja. Bet jeigu jūs be drausmės, kuri visiems privaloma, vadinasi jūs nesūnus, o pavainikiai jau mūsų kūno tėvai mus pabausdavo ir mes juos gerbėme, tad argi nebūsime dar klusnesni dvasių tėvui, kad gyventume? Juk anie savo nuožiūra mus drausmino nedaugeliui dienų, o šis tai daro mūsų labui, kad taptume jo šventumo dalininkais. Beje, kiekviena auklyba tam kartui atrodo nelinksma, o karti – bet vėliau ji atneš taikingų teisumo vaisių auklėtiniams. Todėl pakelkite nuleistas rankas, ištieskite pasilpusius kelius ir vaikščiokite palikdami tiesius pėtsakus, kad kas loša neišnirtų, bet verčiau sugytų. Siekite santaikos su visais, siekite šventumo, be kurio niekas neregės viešpaties, Žiūrėkite, kad kas nors nenustotų dievo malonės, kad kokia karti žalinga šaknis neišleistų daigų ir daugelis jie nesusiterštų, kad neatsirastų ištvirkelių ir šventenybių niekintojų kaip Ezavas, užvalgio kasnį pardavęs pirmagimio teisės. Jūs žinote, kad jis ir paskui, norėdamas gauti palaiminimą, buvo atmestas ir nerado progos atgailai nors su ašaromis jos ieškojo. Jūs prisertinote ne prie apčiuopiamo ir ugnimi liepsnojančio kalno, ar prie audringos tamsos, ar rūkanų, ar viesulo, ar trimito skardesio, ar žodžių skambesio, kurį išgirdę žmonės meldė daugiau jiems nebekalbėti. Mat jie negalėjo pakelti įsakymo, net jeigu gyvulys paliestų kalną, jis turi būti užmuštas akmenimis. Anas reginys buvo toks baisus, jog Mozė pasakė, bijau ir visas drebu. Bet jūs esate prisertinę prie Siono kalno bei gyvojo Dievo miesto, dangaus Jeruzalės, prie nesuskaitomų tūkstančių angelų ir iškilmingojo sambūrio, prie danguje įrašytųjų pirmagimių bažnyčios, prie visų teisėjo Dievo, prie ištobulintų teisiųjų dvasių ir prie naujosios sandoros tarpininko Jėzaus bei prie apšlakstimo krauju, kuris byloja geriau už abelio kraują. Žiūrėkite, kad neatstumtumėte kalbančiojo, nes jeigu anie neišsisuko, kai atmetė tą, kuris žemėje davė įspėjimų, tai juo labiau neišsisuksime mes – nusigręžę nuo to, kuris kalba iš dangaus. Jo balsas anuome drebino žemę, o dabar jis žada, aš dar kartą sudrebinsiu ne tik žemę, bet ir dangų. Žodžiai dar kartą rodo, kad sudrebintieji dalykai kaip sutvertieji bus permainyti, kad pasiliktų tai, kas nesudrebinama. Todėl, gaudami nepajudinamą karalystę, būkime dėkingi ir deramai tarnaukime Dievui su pagarba ir baime, nes mūsų Dievas yra ryjanti ugnis.